Bai, uh, sazartio euneko hoita borz ginoen saltzen origo, uh, jateko origoa. Nahi dugu emendatu, bo, ez da errez, behar dugu ono uh, uh lana plantatu, behar dugu uh, ostatu zumeiten joan, behar dugu uh, eskola zumeit uh, ono ikusi eta elgarret hat joan uh, proposatzeat, me usteut uh, emeki emeki uh, uh, heldiko giela, honetan, behoi uh, lize eta kolegio uh, eosi dute eta mila eta mila eta sortzion dugu uh, uh, eskola sartze hortan. Jakinez, beste lau aldiz eskeniko dugula gure oligo eskola horietan. Mhm. Eta proposatzen dituzi, bi oligo mota? Or, badugu uh, iguzki lore horiua, egiten dugu apopreaz berroi, berroi eta bost ektara iguzki lore, Eta ere eh, kolza hori goa, bon, bost eta hamar hektara badugu, eta hori hori kolza hori goa eh, dena eh, eskola eta kolizionako izanen da, eta ono ez gidugu aski ukain, e, pentsatzen dugu beste urteetan gehiago kolza egitea, gehiago hori goa